بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم so'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi va yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisolatu vasallamning yo'li. Siz bilan bizni mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Va mana shu jome masjidda siz bilan bizni Allohning kalomini o'rganishda, Allohning kitobini ustida jamlagandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suhbatida ham bizni jamlagan bo'lsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan biz mana payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan Ibrohim Halilullohni qissasini gaplashib o'tgan bo'ldik. Mana uch yoki to'rt suhbatda Ibrohim alayhisalom qissasini o'rgangan bo'ldik va bir qancha xulosalarni olgan ham bo'ldik bu narsadan. Mana shu bugungi suhbatimizni bugungi payg'ambarni tarixini gaplashlikdan avval ana shu Ibrohim alayhissalomni qissasidan olingan xulosalarni bir qator takrorlab qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Ibrohim alayhisalom mana aytdik, tavakkulchilarni mutavakkilinlarda ustozi deb aytdik. Ya'ni tavakkul Alloh taologa suyanishlik qanday bo'lishligini Ibrohim alayhisalomning hayotida bir necha o'rinlarda kuzatgan bo'ldik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi va Ibrohim allazi vaffa. U vafo qilgan Ibrohim edi dedi. Har bitta o'rinda Alloh taoloning buyrug'iga Ibrohim alayhisalom vafo qildi. O'zini qurbon qilishlik kerak bo'lganda vafo qildi. Ana shu 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini ana shu xotini bilan Bakka vodisiga qo'yib kelishlikka buyurilganda vafo qildi. Ana shu bir dona ko'rgan bolasini qo'li bilan so'yishlik buyurilganda vafo qildi. Ka'ba qurishlikda buyruq bo'lganda unga vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa deb Alloh taolo hech qaysi bandasi bunday qilib maqtagan emas. U vafo qilgan Ibrohim edi. Tavakkulchilar ustoz deb atay Ibrohim alayhisalomda. Tavakkul nima edi? Tavakkul inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qilib turib bir ishda işte. natijasi haqida g'am qilmaslik bu tavakkul deb aytdik. Ibrohim alayhisalom ana shu da'vatni qildi qavmini 16-17 yoshida o'tga uloqtiramiz deb ana shu deylik palaxmonni cho'mchiga o'tkazib otadigan paytda hasbunalloh dedi. Ya'ni bizni hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar ulug' zot Parvardigorimiz. Allohga suyanamiz dedi. Bunaqa bandasini himoya qilgani farishtalar Allohdan izn so'radi, lekin Alloh taolo bunaqa bandasini hatto farishtalarga ham hojatini tushirib qo'ygani yo'q. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey Ibrohim, o'tga sovuq bo'ling, salomat bo'ling. Tavakkul bobida Hojar onaning gapini eslashligimiz joiz bo'ladi. Ana shu qo'lidagi emizikli bolasi bilan hech qanday o'simlik, hech qanday bir hayvon, hech narsa bo'lmagan Bakka vodiysiga cho'lga tashlab ketayotganda Ey Ibrohim, yo Alloh buyurdimi bu sizga bu buyruqni deganda, ha deb javob berdi. Shunda Hojar ona gapirdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi unda dedi shap orqasiga qarab qaytdi allohga bu darajada qattiq suyagan bandalarni alloh taolo mukofotini kuttirmagan biz ham tavakkul qilamiz allohga lekin bizni tavakkulimiz ularnikida qolmasligi uchun shekilli biz so'rayotgan yoki bir e, orzu qilayotgan narsalarga yetishimiz uchun uzoqroq muddat talab qilyapti demak insonda olloh bilan bo'lgan tavakkuli qanchalik kuchli bo'lar ekan so'ragan narsasi ham talab qilgan narsasi ham palaq so'ragan narsasi ham alloh taolo shartta shartta berar ekan Ibrohim alayhisalomni qissasidan shunday bir xulosa olamizki, mana Robbi arini kayfa tuhiyil mauta. Parvardigoro ko'rsatgin menga o'liklarni qanday tiriltirasan dedi. Ya'ni u kishini Allohning payg'ambari, payg'ambari edi. Alloh taoloni tiriltiruvchi, o'ldiruvchi ekanligida shubhasi yo'q edi. Lekin qalbi xotirjam bo'lishligi uchun so'rayapti. Avvalam tu'min deb Alloh so'radi. parvodigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan deganda Alloh taolo so'radi. Iymon keltirmaysanmi? Ya'ni ishonmaysanmi? Yo'q dedi Ibrohim alayhisalom. Bala valakin latatma inna qalbi. Ha, ishonaman, iymon keltiraman, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun dedi. Bu degani birodarlar, har bitta mu'min Allohni tanitadigan darajadagi ilmga o'rganishlikka farz hisoblanadi. Allohning birligini, borligini, qudratini tanitadigan darajadagi ilm o'rganishlik har bitta erkak ayolga farz. Uni u yog'idagi olimlik darajasi farzi kifoya. Shunday emasmi? O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Talabul ilmi farizatan ala kulli muslimin va muslimatin. Ilm o'rganishlik har bitta muslim va muslimaga farz deyildi. Ya'ni ota-bobomiz namoz o'qigan uchun biz namoz o'qib, ota-bobomiz Allohni bitta degani uchun bitta demaylik. Bu taqlidiy e'tiqod, e'tiqodda taqlid qilib bo'lmaydi. Har bir odamning o'zining e'tiqodi qalbida mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Arzimagan shabada uni burib olmasligi kerak. Shu o'rinda shu savolidan maqsad mana ulamolar <coughs> aytishadi, mana Alloh taolo ko'rsatdi deydi, shu to'p-to'q qushni olib dedi, bir-biriga go'sht bo'lgini aralashtirdi, keyin chaqirdi. dedi. Shu o'rinda ikkita ilm haqida gap ketdi. <coughs> Ilmul yaqin va aynal yaqin degan ilm bor deydi ulamolar tomonidan. Ilmul yaqin kishi bir narsaga qattiq ishonadigan bo'lsa, ko'rmasa ham. Bu ilmul yaqin. Qattiq ishonishligi, hech shak shubhasi yo'q. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadi, agar menga deydi. Ya'ni o'zini iymonini ta'riflab aytadiki, agar menga shu ro'paramda osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib qo'yilsa ham, iymonim bundan oshiq ziyoda bo'lmaydi dedi. Ya'ni ko'rmasam ham, ko'rgandan ko'ra yaxshiroq nima qilaman? ishonaman dedi. Bu ilmul yaqin. Endi Ibrohim alayhisalomda bu ilmul yaqin bor edi, uni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'ldi. Aynal yaqin ana shu narsani ko'rgandan keyin iymon qanaqa bo'ladi? Ya'ni butun yer ahli bir tomonga o'tib turib, u narsani yo'q degan chog'ida ham siz ko'rib kelganligingiz uchun nima deysiz? Bor deysiz. Qalbingizga zarracha shubha kirmaydi. Demak, ilmul yaqin ko'rmasdan turib, ko'rganda ishonishlik aynal yaqin ko'rgandan keyingi ishonishlik. Demak, har bitta odam iymonini ilmul yaqin bo'lsa, aynal yaqin qilishlikka harakat qilishlik kerak ekan. Ko'rganda ishonadi. Chunki bizni har qancha urinmaylik Ibrohim alayhisalomchalik imom imom bo'lmaydi bizda. Lekin shu kishi aytayapti, qalbim xotirjam bo'lsin, bir ko'rsatib qo'yaver qudratingni deyapti. Ana shuning uchun Ibrohim alayhisalomning kitoblarida nimalar bor edi yo Rasululloh deb so'rashganida Rasululloh hammasi ibrat deb turib bir qancha ibratlarni keltirdi. Allohning qudrati haqida fikr yuritadigan bo'lsak, insonni dedi, mana Ibrohim alayhisolamning sahifalarida keltirilgan so'zlardan soatlari bo'lish kerak. Qanaqa soatlari? Alloh taoloning yaratgan maxluqlari haqida fikr yuritadigan soatlari. Agar fikr yutmas ekanmiz, mana shu tijoratimiz bilan, dunyoviy g'am tashvishimiz bilan, kallamiz bilan kirib ketadigan bo'lar ekanmiz, Alloh taoloning qudrati haqida fikr yuzmasak, iymonimiz ziyoda bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli van nahar la ayatin li ulil albab." Oshonamiz kunlarda birda Rasululloh oldiga kiruvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday soqollari xol bo'lib ketgan darajada yig'lab, ko'zlari ishib qizarib turgan. "Ya Rasululloh, nima uchun yig'ladingiz? Nima yig'latdi sizni bunchalik holga tushirdi?" deganda, "Ey Oyisha dedi. "Menga shu tunda shunday oyatlar nozil bo'ldiki, mana shu oyatlarni o'qib turib, Allohning qudrati haqida fikr yuritmaydigan kishilarga voy bo'lsin dedi. Mana shu oyatni o'qidi. Albatta, osmonni yerni yaralib tur yaralishida, kun bilan tun almashib turishida aql egalari uchun Allohning qudratini tanitadigan alomatlar, belgilar bor dedi. O'sha daryodan oqib o'tayotgan suvimizga qaraganda jinday fikr qilib qo'yaylik ozgina. Ko'p emas, ozgina. Ko'p aqlimizni isrof qilmaylik. Chunki ehtiyot qilishimiz kerak biz dunyo tijorati uchun bu narsani. Ozgina fikr qilaylik ichishlikdan burun. o'sha olmani yeyishlikdan bo'lib turib, burun fikr qilaylik-da. Uni rangini, ta'mini, shaklini, hidini bir xil yerdan chiqadi o'sha onaram yoki anjiram. Lekin nimaga shakli ham, mazasi ham, ta'mi ham, rangi ham har xil. Mana shu narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa, inson Parvardigorning qudratini ozgina mulohazasida bo'lsa, iymoniga iymon qo'shiladi. Ibrohim alayhissalomning sahifalaridan muhosaba degan ibodat odamlar esdan chiqarib qo'yildi deyildi. Bu Ibrohim alayhisolamning sahifalaridagi narsalardan. Rasululloh aytib beryapti hadislarda. Inson o'zini o'zi hisob kitob qilib turish kerak. Hasiba anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu amalukum qabla an tuzana alaykum. Hazrat Umar aytgan bu gapni o'zinglarni hisob kitob qilinglar. Sizlarni hisob kitob qilgunlariga qadar. Amallaringlarni o'lchab turinglar, amallaringlarni o'lchagunlariga qadar. Bir olimda aytdik, ana shu Э, javonini ustiga bitta chinini qo'yib, har kuni kechki payt kelib, o'zini gunohlarini sanab, bittadan mayda toshlar tashab qo'yar ekan. Bugun 10 ta bo'ldi, 20 ta bo'ldi. Shuna qilib sanab yurib, tashagan ekan, bitta tushib ketdi. Olib qarasa chini to'libdi. Juda oz fursatda chinini to'ldirib qo'yganligidan qo'rqib, o'tirib yig'lab o'tirganda Alloh jonini oladi. Mana shu muhosaba esimizdan chiqmasin. Va Ibrohim alayhisalomni sahifalarda mana eng chiroyli aytilingan so'zlardan bittasi bu munojot degan ibodat edi. Agar esingizda bo'lsa, hayolingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, o'tgan safar shu vazifa qilib berilgan. Nima edi u? Alloh taolo bilan gaplashishlik, ovoz chiqarib dardingizni aytishlik, hojatingizni so'zlashligingiz, dardlaringizni aytishligingiz, problemalarni Allohga tashlashlik. Qilib ko'rdinglarmi? Esga kelmadimi? Buni haqiqatan qalbidan Alloh bilan gaplashgan inson mazasini tushungan bo'lsa, endi unga boshqa ikkinchi marta aytish hojati yo'q. U bir marta topib oldi mazani. Inson albatta kimgadir yorilib turish kerak, shunday emasmi? Ha? U eshitayotgan odam unga foyda keltiradimi, keltirmaydimi? Faqat ichidagi dardini tashqariga chiqarib olsa, maza qilaveradi. Shunday emasmi? Endi u sizni dardingizni eshitganda ham bitta dardni aytadigan odam bor. Sizni sirdoshingiz ham bitta sirdoshi bor. Unga aytsiz, dardingiz ochiladi, aybingiz ochiladi. Allohga aytsiz, Alloh yaxshi ko'radi. Mushkilingiz oson qiladi, aybingiz yopadi. Munojat degani Alloh taoloni ko'rib turgandek gaplashishlik Alloh taolo bilan. Bu narsani har kunimiz nima deydi, hech bo'lmaganda bir marta shu narsani o'tkazib turishimiz kerak. Juda ko'pchilik ibodatni bu ibodatni, munojat degan ibodatni esdan chiqarib qo'yganmiz. Ibrohim alayhisalomni darsidan qissa xulosaladi gapiradigan bo'lsak o'zi 1 soat vaqt ketadi. Mana endi Alloh qodir qilgancha qisqaroq qilib gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu Ibrohim alayhisalomni hayotlik davrida sodir bo'lgan boshqa bir payg'ambarning hayoti, Lut alayhisalom qissasini gaplashgan bo'lamiz, inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Lut ibn Harom ibn Tarix. Ibrohim alayhisalom ana shu tarixni o'g'li. Ana shu tarixni Ozab deyiladi mana laqabi. Yana bitta o'g'li Xoron. Demak, Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomning akasini yoki ukasini bolasi. Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomga jiyan bo'ladi. Jiyani bo'ladi. Ibrohim alayhisalom mana amaksi bo'ladigan bo'lsa, e, Lut alayhissalomni yoshlik paytida otasi Xoron vafot qiladi va ana shu bobosi Ozarni tarixda uyda katta bo'ladi. Ibrohim alayhissalomni Lut alayhissalom qattiq yaxshi ko'radi. Ibrohim alayhissalomda ana shu 16-17 yashar paytida o'tga uloqtirganlarida kuymasdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi, Lutdan boshqa. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم unga bas Lut iymon keltirdi. Lut alayhisolamning qissasini gapiradigan bo'lsak, bu nihoyatda bir hmm, insonlar nihoyatda bir xushyor bo'ladigan bir ishki bu narsani dunyo miqyosida ko'payib ketayotganligini televizorlardan, radiolardan ko'rib turibmiz. Bu jinsiy buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga qarashligi. Ash-shuzuz jinsiy. Mana shu narsa shu narsa bir avjob ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti, hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsani haqida gapirsa, odamlar og'zini chaqib yoradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishlikdan boshqa narsa yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qanday razil, qanday iflos ish ekanligini Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahovar bo'lamiz inshaalloh. Ibrohim alayhisalom Misrdan Falastinga hijragan hijrat qilgan paytda Lut alayhisalomni yer yuzida buzuqchilikni cho'qqisiga chiqqan Sadum qavmiga, Al-Mu'tafika degan qavmga yuboradi. Sadum mana hozirgi kunda O'lik dengizi yaqin bo'lgan bir hovuzda oldida yashardi. Sadum qavmi. Sadom qavmi tijorat karvonlari o'tadigan katta bir yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun hamma tijorat karvonlari ana shu shaharga deylik oziqa jamlab olish uchun, suv olish uchun kirar edida, ular qutta turuq deyiladi, haromiya, haromxo'rlik, yo'l to'sarlik bilan tirishchilik qilishar edi. Ularni ana shu qoriyasiga, qishlog'iga kirgan har bitta karvonda 10 dan 1 molini zulman tortib olishar edi. Sadom qavmida birorta mu'min bo'lgan emas. Biror kishi mu'min bo'lgan emas. Alloh taolo mana ana shu Sadom qavmini vayron qilgan 3 ta farishtani tili bilan Qur'onda bizga zikr qilib aytadiki, astagfirullah fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin minal muslimin. Ana shu qishloqdan deydi farishtalar Qur'onda aytayapti. Mu'minlardan borini chiqarib yubordik deydi balo kelishligidan burun. Endi u qishloqda bir dona musulmon uydan boshqa musulmon uy topmadik deydi. Qavmda Lut va unga iymon keltirgan ikkita qizidan boshqa birorta musulmon bo'lgan emas. Hatto ayoli kofira bo'lgan. Hatto ayoli kofira bo'lgan. Fisq hujur bobida hali hech kim yer yuzida qilmagan gunohni boshlashgan edi. Bu livod deyiladi mana. bachavozlik har xil atlari bor, lekin ma'nosi bitta. Ayollarni qo'yib Alloh taolo pokiza qilib yaratib bergan ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga aloqa qilishligi. Valutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Lut o'zini qavmiga aytdi, vaqtiki shunday dedi, axir sizlar sizlardan burun birorta bir kishi dunyoda qilmagan fahshni qilasizlarmi? A innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Axir sizlarga Alloh yaratgan ayollarni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Albatta sizlar isrofgar qavm bo'ldinglar. Mana Sodom qavmi jinsiy buzuqlikni g'ayri oddiy yo'lini boshlashgan edi. Ash-shuzuz. Ash-shuzuz degani lug'atda g'ayri tabiiy degani, ninarmanlik degani. To'g'ri bo'lmagan yo'li deyiladi. ana shu taraqqiyotni, madaniyatni yoki bo'lmasam zamonaviylikni belgisi deyotgan ba'zi shu bir peshqadamlikni da'vo qilayotgan o'lkalarda, yerning shunaqa bir burchaklarida bu kishini ixtiyori, nima deb qo'yamiz? Inson haq-huquqlari degan da'vo bilan xolasa erkakka yotsin, xolasa ayolga ayol uylansin. Bu qonunlashtirib qo'yilyapti ba'zi bir kufr mamlakatlarida. Ya'ni ana shu ishni qilayotgan razil iflos insonlar aytadiki, bu tabiiy deydi. Bizi qonlarimizda bor deydi. Bu narsa o'zimizning qonimizda, genlarimizda bo'lgandan keyin bizda ayb nima? Biz shuna bo'lib yaralgan bo'lsak deb turib, nauzubillah Allohga tuhmat qilayotgan bo'lib qoladi. O'chirib qo'yib beringlar bunaqa qo'ysanglar. Bu ochiq kufr, ochiq zalolat. Bu Alloh taologa tuhmat qilishlik nauzubillah. Agar bu narsa erkakka erkak yotishligi insonni tabiatida, qonida, genlarida bo'lsa, Sadum qavmidan burungilar ham shu bilan shug'ullangan bo'lish kerak edi. Alloh taolo Qur'onda aytibdi, sizlardan burun biror kishi qilmagan ishni qilasizlarmi deyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda nima deydi? Qora narsani ham chiroyli qilib reklama qilib qog'ozga o'rasa haqqa o'xshab o'tib ketyapti. Haq narsani qog'ozga o'rab yomon qilib o'tkazib olinyapti. Demak, bu narsani ham chiroyli bir duxtillarning gaplari bilan, statistika bilan, har xil yo'llar bilan fosil bo'lgan odamlar bu tabiiy narsa deb singdirayotgan paytda musulmon odam aniq bilsinki, bu ifloslik, bu razillik ana shu qavm boshlagan ish. Insonda tabiatda bu narsa bo'lgan emas. O'chirib qo'yingki, qo'ymay bo'ldi. Agar mana qaytaramiz gapimizni Bu insonda tabiatida bo'ladigan ish bo'lganida Sadom qomidan burun kimdir buni nima qilgan bo'lish kerak edi? Qilgan bo'lish kerak edi. Ming afsus bo'lsinki, bu narsa madaniyat, taraqqiyot, kishi haq-huquqlari degan har xil da'volar bilan ko'payib ketyapti dunyo miqyosida. Lekin musulmonlar hushyor bo'lishi kerak bu narsadan. Bu shunday iflos razil ishki, qavmlar vayron qilingan bo'lsa, ularda asarlari belgilari qolgan yerda betida. Od qavmi maskanlari turibdi. Samud qavmi maskanlar turibdi. Lekin bu qavmni Alloh taolo yerni tagiga tiqib tashlagan ko'mib. Toki bu maraz yerni betiga qaytib chiqmasin degan ma'noda. Mollarda kasal bo'ladi, Sibirskiy yazva degan va boshqa. O'shaqa bo'lib kasal bo'lgan molni o'ldirib, kuydirib, kulini 7 metr chuqurkalar beton qilib, ustiga turpoq tatadi. Shunday emasmi? Ya'ni chiqib ketmasin degan ma'noda bu razil kasaldi. Bularni ham Alloh taolo yer tagiga shuni yopishtirib tashadi. Yerni bitta belgisi ham qolmadi ularda. Agar bu narsa odamlar genlarida bo'lganda, odamlarda tug'ma bo'lsa, Sodomdan burungilarda ham bo'sh bo'lgan bo'lish kerak edi. Lekin hech kimda bo'lgan emas bu ish. Alloh taolo ana shu farishtalar bilan aytadi: "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in." Albatta biz mujrim bo'lgan qavmga yuborildik. Ularda hammasi mujrim edi faqat Lut oilasi. Albatta biz ularni barchasini saqlab qoldik. Lut alayhisolamning tili bilan Alloh taolo aytadi: "Atatuna zukrona minal alamin va tazaruna ma khalaqakum lakum robbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib yaratgan juftlaringizlar juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddilardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sodom ayollarga qaramasdan faqat erkaklar bilan shug'ullangan odam bo'lgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohning rahmati bo'lsin Lut alayhisalomga mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan. Alloh taolo bu razil iflos amalni qanchalar yomon ko'rganini juda ko'p oyatlarda bayon qilgan va bizni bu narsadan ogohlantirgan. Va Lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun Bu qavmni fosilga shu darajada ediki, bu iflos ishini yashirishmasi degan. Ya'ni bir odam o'zini ayolga yaqinlik qiladigan bo'lsa, u nechi parda, nechi bir ehtiyotkorlikdan keyin eshikni yopib pardan to'sib qilinadigan ish bu. A bular bu iflosligini oshkora qilishar edi. Ko'chalarda qilardi, hamma oldi qilishar edi. Axir sizlar bu faxshni ko'rib turgan holda qilasizlarmi? A innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Yana bu qavmni razilliklardan yana bittasi shuki, Qur'onda qanandaqa yomon sifat bo'lsa, hamma sifat shu qavmda jamlangan. Bir qavmda fasiqun jahilun kelgan bo'lsa, bir qavmda e, odun, kafirun, musrifun kelgan bo'lsa, Qur'onda qanandaqa bir qavmni Alloh taolo yomon sifat bilan sifatlagan bo'lsa, shu sifatlarda hammasi Sadum qavmida jam bo'lgan. Mu'tadin, mufsidin, musrifun, mujrimin, kafirin, jahilun, mufsidin, zolimin, 7 ta sifat. Hech qaysi qavm bunchalik unvonga ega bo'lgan emas. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر Mana ularni fahshlar aytdik, hech kim qilmagan gunohni qilishdi. E, ana shu jamarik, jumruk o'ndan birini tortib olishlik ularga kasb bo'lib qolgan edi va ularda nodiylarida munkar bo'lardi. Nodiy degani ana shu jamlanib to'planib o'tirishligida juda ko'p xunuk iflos ishlar bo'lardi. Shundan bittasi to'planib o'tirgan majlislarida yerda ovoz chiqarib chiqarib ovoz bilan chiqarishar edi va kulishar edi. Hayo degan sifat qolmagan edi. Hayo umuman qolmagan bu qavmda. Kazzabat qavmu Lutinil mursalin. Iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun? inni lakum rasulun amin fattaqulloha va atiyun va ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala robbil alamin avvalgi payg'ambarlarni gap aytgan so'zlarni ayni o'zi Lut payg'ambarlarni yolg'onchi qildi. Lut qavmi. Payg'ambarlarni deyilyapti. Axir Sadom qavmiga bitta payg'ambar kelgandi Nimaga Alloh taolo payg'ambarlarni, elchilarni yolg'onchi qildi deyapti? Bitta payg'ambarni yolg'onchi qilishlik hamma payg'ambarni yolg'onchi qilish bilan barobar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz iymonimiz u. Payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan nima qilmaymiz? Ajratmaymiz. Bitta payg'ambarni inkor qilishlik hamma payg'ambarni inkor qilish bilan barobar bo'ladi. Men sizlarga ochiq payg'ambarman. Allohga itoat qilinglar, undan qo'rqinglar. Bu qilayotgan ishim uchun sizlardan ajr so'rayotganim yo'q. Meni ajrim Robbil alaminning zimmasida. Ya'ni avvalgi payg'ambarlardan ayni gap Lekin bu qavmda ham o'zini payg'ambarga bergan javobi ham aynan ana shu boshqa avvalgi qavmlarda gapi. ma kana javaba qawmihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, qani akkacha o'sha baloyini ko'raylikchi. Men ko'rgan narsamga ishonaman. Didiyon esli odam fikr qilsin. Ko'rganiga ishonishlik hayvonlarga xos sifat. ko'rmagan narsasini aqli bilan sizlab topib ko'rishlik bu insonga xos sifat. Ko'chada turgan itga qarab qovog'ingizni soling, so'king turaveradi u. Qachonki engishib yerdan bir toshni olganga o'xshab bir ishora qilganingizda ko'rganda nima qiladi? Qochadi. Demak, inson ko'rganiga ishona oladigan bo'lsa, hayvondan farq qilmay qolar ekan. Endi bular so'layotgan balo kelgandan keyin ko'radi. lekin u ko'rishligini ilmi asqatadimi ularga? O'sha yoqqa boringlar shunda ko'ramiz nima bo'lishini. Deyotganlar baholiga maymun yig'lasin Chunki u yerda ko'rganingni senga asqatmaydi foydasi. Ilmi foydasi bo'lmaydi. Mana Nuh, Ot, Samud qavmlarining hammasini aytgan gaplari ularda ham takrorlandi. Payg'ambar ularni bizning azobimizdan ogohlantirdi, lekin ular yolg'on deyishdi bu narsani. Mana aytdik, bir zamonlar bo'lar ekan, fahsh, munkar ma'rufga aylanib qolar ekan. Ma'ruf munkarga aylanib qolar ekan. Ya'ni yomon narsa bir zamon kelib yaxshiga aylanib qolyapti. Yaxshi narsa bir zamon kelib Hama kana javoba qavmihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum إنهم ناس yatatahharu آية ey ular aytishdiki Lut oilasini dedi chiqarib yuboringlar qishlog'imizdan. Ular ja pokiz odam bo'lib ketishdi. Ayb qarang. Pokizalik nima? Ayb bo'lyapti. Subhanalloh. Alhamdulillah Alloh taoloning bir o'lchovi, e, Qur'on degan o'lchovi qiyomatgacha turar ekan. Biz Qur'onga solib kelaveramiz har qanday ishni. Har qanday zamonda jamiyatda tarqayotgan, ko'payib ketayotgan, moqtalayotgan ish bo'lsa, biz Qur'onga solib beramiz. Shunday emasmi? Bizda shunday o'lchov borki, qiyomatgacha o'zgarmaydi. Va yagona haq bo'lgan o'lchov bor. Hisob ko'ramiz. Tushyaptimi, demak yaxshi ekan. Odamlar yomon desa ham. Endi hamma yaxshi deyaptimi? Zo'r bo'lyaptimi? Qur'onga hisob ko'ramiz. Tushmayaptimi? Noto'g'ri do'ramiz biz. U zamonga borib, pokizalik aybga aylanib qolyapti. Ya'ni o'zlarini iflosliklarini ko'rishib qolyapti. Qachon ichida shu ishni qilmayotgan odamni ko'rgan paytda. Ya'ni hamma safarga chiqqan bo'lsa, bir xil oq ko'ylak kiyib, 5 kun, 6 kunda oq ko'ylaklar nima bo'ladi? Kir bo'ladi. Hech kim oq ko'ylak kiyrogani bir-biriga bilmaydi, chunki hammaniki bir xil o'qilgan. Endi bitta odam chamadonidan yangi ko'ylak olib kiygan paytda qolganlarning ko'ylagini kirligi bilinib qoladi. Ya'ni majlisda hamma ichadigan, qing'ir qishiq so'kinadigan odamlar o'tirsa, oddiy hol u. To'g'rimi? So'kinish oddiy narsa. Endi bitta so'kinmagan odam kirib qolsa ichiga, gapini tirib gapiradigan odob egasi kelib qoladigan bo'lsa, narigilarni aybi ko'rinib qoladi. Bular aytayapti, bizni iflosligimizni bu bildirib qo'yapti. Bu pokiza insonlar chiqarib yuboringlar bularni deyapti. Boshqa oyatda va ma javoba qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayb pokizalik. Sadom qavmida Lut alayhissalomga ana shu ikkita qizidan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Bunaqa pokiz odamlarda bo'lishini ham xohlashmadi. Lut alayhissalom mana shuni iflos qavmda da'vat qilishlikda to'xtamadi. Shafqatli bo'ldi birodarlar. Mana shuni iflos odamlarga ham yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vat qildi. Qulullohu taolo. Musa va Horin alayhissalomni fir'avnni oldiga borib turib, unga chiroyli so'z, yumshoq so'zni so'zlaylar demadimi? Yer yuzidagi o'sha paytdagi eng zo'r ikkita odam, Musa va Xorindi o'sha paytdagi eng razil iflos bo'lgan Firavnni oldiga borib turib, yumshoq gapiringlar bandalarim deyapti. Shuning uchun birodarlar, akamizga, ukamizga, oshnamizga nasihat qilib, dinni gapirmoqchi bo'lsak, so'zlarni nima qilamiz ekan? Yumshoqni isteng, chunki siz bu gapni gapirib undan pul so'rayotganingiz yo'q, Allohdan ajr so'rayapsiz. Allohni roziligini o'zlab o'ylab gapiryapsizmi? Ko'tarasiz ana shu sassiq gapini. Chunki Lut payg'ambar shunaqa iflos odamlarga yaxshi gapirgan ekan. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati mau'izati mau'izatil hasana. Parvardigoringizni diniga hikmat bilan orqa oldini o'ylab, oqibatini haqida fikr yuritib va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling dedi. Agar qila olmasangiz, qilmay qo'ring shu da'vatni. Chunki siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymang. Boshqa biroq gapiraman deganda narigini ko'yini sinib, qaytib eshitmaydigan qilib qo'ymang uni qalbini. Indamay turing eng kamida, buzmay turing, qura olmasangiz. Men aytib olay, keyin nima bo'lsa bo'lsin, yeyib ketmaydi akalar. Bu ana shu da'vatdagi yumshoqlik degan so'zga ishora. Qavm Lut alayhisalomning da'vatini eshitishni xohlamagandan keyin aytishdiki qolu la in lam tantahiya lutu latakunanna minal mukhrajin ey lut agar sen bu da'vatingni to'xtatmasang seni yurtimizdan chiqarib solamiz qola inni li amalikum la minal qolin ya'ni lut alayhissalom shunda duo qildi alloh taologa ya'ni uydan chiqib odamlarga gapirishlikka yo'lni yo'q qilib qo'ygandan keyin uyidan chiqmasdan Allohga ibodat qilishdan boshqa chora topolmay qoldi. nimaga uydan chiqa olmay qoldi? Lut alayhissalom Sadomga kelgin deydi. Musofir edi. Qarindosh urug'i, aka-ukasi, ha, urug'churug'i, qabilasi yo'q edi uni himoya qiladigan. O'shuning uchun musofir kelganda bo'lganligidan javob qaytarishlikka orqasida himoyatchisi bo'lmaganligiga hech narsa deya olmadi. Demak, bir inson orqasida himoyatchisi bo'lsa, uni poddeshya qiladigan odami bo'lsa dunyoda o'zida ham, u odamdan nima olar ekan? ko'chsa tog' bo'lar ekan. O'shuncha ulamolar aytadi, Lut alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar albatta bir kuchli urug', katta qabila yoki bir ulug' oilalardan chiqdi. Toki ana shu payg'ambarlikda da'vosi bilan chiqqan paytda birovlar unga azor bermasin urug'idan, cho'chiganidan. Tushunali bo'ldimi? Orqasida podyashkasi bo'lgan ularda. To'g'ri kelgan odam kelib payg'ambar alayhisalomga ham Abu Talib tirik paytida azor bera olmagan Quraysh. Shunday emasmi? Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarda paddashkasi bo'lgan orqasida. Qala robbin surni alal qawmil mufsidin. Parvardigor endi payg'ambarlarning duosi ijobat, o'zini qavmini duoibat qildi. Mana shu fosid bo'lgan qavm dusidan meni g'olib qilgin, menga yordam bergin dedi. Alloh taolo bu payg'ambarning duosini ijobat qildi. va Jabroil, Mikoil, Azroil alayhissalom. Ba'zi rivoyatlarda Isrofil alayhissalom ham borada deyiladi, Allohu a'lam. Lekin mana shu 3 ta farishta kelganligi haq. Bu 3 ta farishta Lut alayhissalomning qavmini vayron qilgani kelayotib, yo'lda kim oldiga kiradi? Ibrohim alayhissalomni Ishoq alayhissalomni yo Ishoq alayhissalomni tug'ilishi haqidagi xushxabarda aytgani kiradi. Ibrohim alayhissalomni oldiga bir dona o'g'li Ismoilni so'yib olishga tayyorligini ko'rgandan keyin Alloh taolo tug'maydigan Soronaga Ishoqni tug'ishligi va uni o'g'li Yaqubni tug'ilishligi va ikkalasi ham payg'ambar bo'lishi xabarini berdi. Bitta bolasini qurbon qilib Alloh 3 ta mukofot berdi. 4 ta agar to'g'ri aytadigan bo'lsak. Tug'maydigan xotin tug'adi bitta. Yaqub, e, Ishoq payg'ambar bo'ladi, ikkita. Uning orqasidan Yaqub keladi, u ham payg'ambar bo'ladi. Bitta yaxshilikka Alloh taolo 4 ta yaxshilik qaytardi. Ibrohim alayhissalom ularni uyga olib kelib, uchala farishtani ulardan so'radi. Astagfirullah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qawmi mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Ya'ni nima ish bilan kelyapsizlar, ey elchilar? Aytishki, albatta biz mujrim bo'lgan qavmga balo olib kelyapmiz. Ularga tindan bo'lgan, ana shu loydan bo'lgan, tosh sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirgani kelyapmiz. Har bittasi ismi yozilgan toshlarni yog'dirish uchun kelyapmiz. Musawwamatan degan so'z bu yerda ta'sir beribdi, muallama, ya'ni o'rgatilgan degan ma'noda ekan. Ana shu toshlarning har bittasiga qaysi odamni boshga tegib yozish borib kelishligi yozilgan ismi deyilgan. ولما جاءت رسلنا ابراهيم bushro قالوا inna مهلك ahli hadhil القريه inna ahlaha kanu zolimin. Qarang, qanaqa yomon sifat bo'lsa Qur'onda Alloh shu qavmni shu sifat bilan sifatlayapti. Ibrohimga biz elchilarimiz xushxabarni olib kelgan paytda farishtalar aytishdi. Albatta biz mana shu qoriya, mana shu qishloq ahlini halok qiluvchimiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardan. Hech bir xalq o'zida bu yomon sifatlarni jamlagan emas hammasi. Sadom qavmi al-Mu'tafiga ham deyiladi yana Qur'onda. Sadom insoniyat tarixida payg'ambarlarga ro'baro bo'lgan xalqlarning eng iflosi, eng razili bu Sadom qavmi bo'lgan. Ibrohim alayhisalom halim bo'lgan, yumshoq ko'ngil bo'lgan, kechirimli bo'lgan. Sadom qavmiga shafqat qilganligidan farishtalar bilan ozgina munoqasha qiladi, ozgina so'zlashadi. aytadiki axir Sadom orasida Lut boru u yerga balo kelsa Lut qanday u balo bo'layotgan joyda bo'ladi? So'radi farishtalardan. Agar dedi, o'sha qishloqda 300 ta musulmon bo'lsa, baloni yog'diraverasizlarmi dedi. Farishtalar agar 300 ta musulmon bo'lsa, u yerda balo bo'lmaydi dedi. Agar 200 ta bo'lsa-chi musulmon dedi. Ay o'zi 3 ta odamdan boshqa musulmon yo'q u yerda. Lut va 2 ta qizidan boshqa musulmon yo'q. Yo'q umuman musulmon qavmdan. Agar 200 ta musulmon bo'lsa-chi, baloni yog'diraverasizlarmi? Yo'q, agar 200 ta musulmon bo'lsa ham balo yoqdirmaymiz. Ibrohim alayhisalom agar 40 ta bo'lsa-chi edi musulmon? 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirasizlarmi? Yo'q, 40 ta bo'lsa ham balo yoqdirmaymiz. Demak, balo mo'min bor joy odam, mo'min bor joyga, Allohning kalimasi zikr qilib turgan joyga kelmas ekan, buni tushunishimiz kerak. Agar 14 ta musulmon bo'lsa-chi dedi. Ya'ni qavmga muhlat so'rayapti Ibrohim alayhisalom. E 14 ta bo'lsa ham balo tushirmaymiz. Agar bitta bo'lsa-chi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa, o'sha qavmga balo yog'dirasizlarmi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz dedi. A u yerda Lut bor bo'lmasam dedi. قالوا إنا مخلق أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Alloh Qur'onda mana shu munoqasha, mana shu diskussiyani zikr qilib aytadi. Farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qishloq ahlini halok qilamiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardandir. Ibrohim aytdi, axir u yerda Lut bor-ku. Ular aytdilar, albatta biz u yerda kim borligini bilamiz. Uni va oilasini biz qutqaramiz, faqat ayoli badbaxtlardan bo'ladi. Ya'ni biz o'qishlarni vayron qilayotgan paytimizda u yerda Lut va ana shu ikki mo'mina qizi bo'lmaydi u yerda deyildi. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا fi قوم Lut. ibrohim alayhissalom mana qo'rqib ketdi farishtalarga. nimaga qo'rqdi u farishtalarning oldiga semiz bir bo'zayni pishirib olib kelib qo'ydi, hech qaysi qo'lini uzatmadi. Qo'rqib ketdi ulardan. Aytishdiki, qo'rqmang, biz Allohning elchilarimiz dedi. Mana shu Ibrohim alayhisolam mehmondo'stligi, mayda ishlarda ham Allohni eslatishligi. Yelar desa, biz hadiya sifatida sadaqa sifatida yemaymiz deydi farishtalar. Biz haqqini to'lab yashaymiz dedi. A bo'pti deb Ibrohim haqqini to'laylar dedi. Haqqi nima dedi? Yeganda bismillah deysizlar, yeb bo'lganda alhamdulillah deysizlar dedi. Shunda subhanalloh, Alloh sizni bekarga haqiqatan haq ekansiz do'st bo'lishlikka. Mana shunday oddiy ishlarni ham Allohni eslatyapsiz deydi. Inna la lahalimun awwahum munib. Ibrohim alayhisalom o'ziga zulm qilganlarga ham yaxshilik ko'rsatadigan kishi edi. Lutga qancha ozor berishiga qaramasdan, u qavmga yana shafqat qilib, ularga muhlat so'rayaptiki, go'yoki bir insobga kelib qolishar. Ozgina to'xtatib turinglar, ana shu fosiq qavmga shafqat qilyapti. Farishtalar u kishiga rad javob bilan aytdiki: "Ya Ibrohim, a'ridan hada innahu qad kana qad jaa amru robbik va innahum la'atihim azabu ghayru Ya'ni bu bu munoqashani, bu savol javob to'xtating. Parvardigoringiz hukmi aytilindi. Endi bu orqaga qaytmaydigan balo keladi bularga deyildi. Alloh taolo farishtalarni ana shu qavmga balo yuborishligidan burun ogohlantirgan bo'ladi. Ana shu Lut o'zini qavmini fosiqligiga, o'zini qavmini fosiqligiga, fosidligiga, mujrimligiga guvohlik bermagunicha baloni boshlamanglar. Sadom qavmiga oxirgi imtihon keldi. Oxirgi imkoniyat keldi. Mana shu uchta farishta Rasa bir kelishgan yosh chiroyli yigitlar suratida, odam suratida Sadom qavmiga qarab kelishdi. Alloh taolada taqdiri Lut alayhisolamni qizlaridan bittasi suv olgani ana shu qishloqning tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Chiqib haligi yigitlarni ko'radida yugurib oldiga boradi. kimsizlar? To'xtanglar desa mehmonmiz deydi. To'xtab turinglar shu yerda deydida, Lut alayhisalomni chaqirib keladi. Ya'ni qizlarini ham mana shu fisq bo'lmasligiga bo'lgan hirsini qaraylik. Lut alayhisalom kelib, Kimsizlar dedi. Ular aytishdi, qishlog'inglarga mehmonmiz dedi. Shu mehmonmiz degan so'zi Lut alayhissalomni qaytib ketinglar oqinglarga deyishdan to'sdi. Chunki mehmonni qaytarib bo'lmaydi. Lut ularga bu qishloqqa kirmanglar, bu qishloqdagilar fosiq, iflos, yer yuzida bo'ladigan rasvo odam yo'q demoqchi edi, lekin mehmonmiz degan so'zi og'zini bog'lab qo'ydi. Endi qishloqqa qarab yetalab kelishni boshladida har kelayotgan orqasiga qarab turib shoyat endi qaytishib yuborsa deb turib ey mehmonlar dedi bu, bu qavmdaqa iflosroq fosiroq xalqi yo'qda deb ozgina yurdi yana to'xtab turib bunaqa iflos xalqi yo'qda farishtalar sanab ketyapti uch marta to'rt martagacha aytdi farishtalar nima qilishdi sanab ketishaverdi alloh taoloni buyrug'i bo'lgan edi guvohlikka o'zi o'tmagunicha bu qavmni vayron qilmanglar degan edi Lut alayhissalom mehmonlarni uyga olib keldi va yashirmoqchi ham bo'ldi. Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Va uydagi sirni ko'chaga olib chiqadigan ham mana shu edi. Shoshilganicha o'zini fosiq qavmiga bordi-da aytdiki, Lutni uyida sizlar hayotingizni hech ham ko'rmagan go'zal yosh yigitlar o'tiribdi dedi. وجاء قومه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات Lutning qavmi uni uyiga yuhrauna shoshilib pishilib degani quruq qolmaylik degan maqsadda yurib keldi va bundan bor ham sayyiotlarni yomon ishlarni qilishar edi boshqa oyatda vajaa ahlul madinati yastabshirun ana shu madina ana shu qishloq ahli xushxabar topgan odamdaqa xursand bo'lib kelishdi Lutni uyiga deydi. Ya'ni ko'ringda qaysi daraja yetgan fisq fujur. Lut alayhisalom ularni to'smoqchi bo'lib eshik oldiga chiqdida ha haulay banati in kuntum fa'ili. Ya'ni bu ishni qilmoqchi bo'lsanglar ana qizlarim turibdi-ku dedi. Mana shu oyatda ba'zi e, noto'g'ri tafsirlar bor, shuni to'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qizlarimdan murod, qizlarim deganda Lut o'zini qizlarini ana shu zinoga taklif qildi, mehmonlarni himoya qilish uchun yoki shunga o'xshagan noto'g'ri ba'zi bir tushunchalar bor. Qizlarimdan murod bu mufassillarda so'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hadisda keladi mana har bir payg'ambar o'zini ummat uchun ota bo'ladi. Va ummatlar farzand o'rnida bo'ladi. Ya'ni qizlarim deganda ana shu o'zingizlarda qavmilarda Sadum qavmidagi ayollar turibdi-ku, bu aloqani bunaqa ishni qilmoqchi bo'lsalar, ayollarga qarasanglar bo'lmaymiz degan ma'no bor. Shuning uchun e, Qur'onni o'qigan paytimizda ana shu oyatni o'qisak, ana qizlarim turibdi-ku deganda Lut alayhissalom o'zini ikki dona mu'mina qizini faxshga ro'baro qildi degan tushuncha kelmasin. Bu xato. Qanday qilib payg'ambarlarni sha'nida buni gapni gapirishi mumkin? Ibn Kasirda keladi, qanday qilib payg'ambar o'zini qizini zinoga taklif qilishi mumkin? Payg'ambar bo'lmagan oddiy mo'min narsadan hazar qiladi. Fattaqulloha va la tughzun. Va la tughzuni fi fi zalfi qala ya qawmi haula banati hunna athar lakum alaysa minkum rajulun rashid. Ichingizda birorta to'g'ri yo'ldagi insofli odam yo'qmi? Ya'ni birorta odam yo'q. alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qizlaringa bizning hojatimiz yo'qligini ham yaxshi bilasan va biz nimani ko'nimiz kuchli ekanligini ham bilib turibsan qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ey dedi mana shu kuch yetmay qolganda eshikni bekitib ichkaridan to'sib turdi ular eshikni yorib kirishlik harakatida bo'ldi aytdiki ey bir kuchim bo'lganda dedi bir quvvatim bo'lganda ko'rsatib qo'yardim senlarga endi ruknin shadidga suyanaman dedi Ya'ni meni suyanadigan, podveshya qiladigan odamim yo'q orqamda. Men faqat Allohga suyanaman dedi. O'shuning uchun Lut alayhisalomdan keyin keyin payg'ambarlar hammasida orqasida podveshya qiladigan urug'i bo'ldi yoki qandaydir qarindosh do'st yorlari bo'ldi. Lutga ikki qizdan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lut alayhisalom haqida aytadiki, Lutni Alloh rahmat qilsin deydi. Ruknun shadidga Allohga suyandi. suyanadigan boshqa hech kim yo'q. Subhanalloh. Bunaqa bandasi Allohga g'amini topshirib, Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh o'zi bilar ekan qanday qilib javob berishligini. Qavmni ichida birorta mu'min yo'q. Xuddi Ibrohim alayhisolamni o'tkirib aytganda, birorta odam qo'ylar yosh ekan demagandek. Mana shu o'rinda ham nima deyapti? Allohga suyandim deyapti. Lekin Lut alayhissalomda birorta yordamchisi yo'q edi. qavm Lut alayhisalomni mehmon ko'chishlikdan ham man qilgan edi. Da'vat haqida so'z ochishlikdan ham man qilgan edi. Ya'ni havosini bo'g'ib qo'ygandi biz bilan aytganda. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين axir biz seni qaytarmaganmidik bu narsalardan mehmon ham kutmaysan da'vat ham qilmaysan demaganmidik shahvat ularni ko'zini ko'r qilganligi uchun haqdan uzoq bo'ldilar. Alloh taolo yer yuzida yashagan insonlardan faqat Muhammad alayhisalomning umriga qasam ichdi. Va shamsi va duhaha val asr was samai zatil buruj osmonga, yerga, quyoshga Vaqtga Alloh taolo qasam ichgan, lekin inson umridan faqat Muhammad alayhisolatu vasallamni ismiga Alloh umriga qasam ichdi. Bu Rasulullohga ikrom va hurmat yuzasidan. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhisalom, umringizga qasamki, ular mana shu o'zlarini sakaratlarida aqlini yo'qotishligida adashdi ular. Qasam ichib aytayapti Alloh taolo. Ya'ni bu qavm hech qachon iymonga kelmasligiga bir dalil bo'ladi. Alloh qasam ichib aytayapti. Bular iymon keltirmaydi. Sadum qavmi eshikni yorib, uyga bosib kirmoqchi bo'lishdi. Shunda Lut alayhisalom to'xtab turib, shoshmanglar dedi-da, ichkariga kirdi. Kirsa, bu 3 ta yosh yigit muammo to'g'ridan-to'g'ri ularga ta'sir qiladi. Shularda ular olamiz qo'limizga deb harakat qilyapti, lekin bu uchala mehmon jim xotirjam bezovta bo'lmasdan o'tirganini ko'rib hayron bo'ldi Lut alayhisalom. Ular mehmonmiz dedi, farishtalarga aytmagan edi. Qala innakum qawmun munkarun. Men tushunmayapman dedi. Men tanimayapman sizlarni. Nimaga bunaqa dedi? Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa ataynaka bil haqq wa inna la sadiqun. Seni ey Lut sizni yolg'onchi qilgan narsani ular yolg'onchi qilgan narsani ko'tarib keldik biz. Balo dedik ishonishmadimi? Biz balo olib kelganmiz. Albatta biz haqni gapiryapmiz, biz rostgo'ylardanmiz, biz farishtalarimiz dedi. Endi Sadum qavmini kuni soati bitdi. Endi bularni birortasi iymon keltirishiga muhlati yo'q. Alloh saqlasin ana shu qavmlardan bo'lib qolmaganligimizga. Chunki 900 yil qo'shni payg'ambar bo'lib bitta kalimani ayta olmayapti bir odam. Otasi payg'ambar bo'lib bolasi kalimani ayta olmayapti. Bolasi payg'ambar bo'lib otasi kalimani ayta olmayapti. Eng katta ne'mat bu iymon degan ne'mat. قالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين Ular aytishdi: "Ey Lut, siz qo'rqmang va mahzun ham bo'lmang. Albatta biz sizni va oilangizni najotga chiqaramiz. Faqat ayolingiz badbaxtlardan" deydi. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijza minas samaa bima kanu yafsiqun. Albatta bu qavm fosiq bo'lganliklari sababli osmondan ularga biz baloni yog'diramiz. Ya Lut, inna rusulu robbik lan yasilu ilayk. Elut biz Allohning elchilarimiz sizga hargiz yomonlik qilolmaydi ular dedi. Qavm eshigini yoramiz deb turgan paytda Lut alayhisalom ularning oldiga chiqdi, qonotini bir uchi bilan bir urdanish va nuzur. Uni mehmonlarini qas qilishgan edi. Biz ularni ko'zlarini urib ko'r qildik. Azobimiz xor qilishligimiz qanday bo'ldi? Totinglar. Ana shu eshikda turgan odam ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin aytishdiki, sen bizni sehrlab qo'yding. Tong otsin, bir ish bor. Tong otsin ko'rsatamiz senga. Ko'zi ko'r bo'lganda ham tavba qilmayapti. Devorni ushlab, devorni paypaslab, devorga suyanib uylarga borishib oldi. Shundan keyin farishtalar Lut alayhisalomga aytishdiki, "Inna maw'idahumus subh, alaysa subhu biqorib." Ularga va'da qilingan vaqt subh. Tong otganda balo keladi. Os qolmadimi subhga? Harakatinglarni qilinglar dedi. Fasri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun. Oilangiz bilan tunda, tunni bir qismida yo'lga chiqinglar va qavmga orqanglarni qilinglar. Sizlardan biror bir kishi orqasiga qaramasin, ko'rsatilgan tomonga qarab yursin. Va qazoyna ilayhi zalikal amru anna dabira haula maqtubun musbihin. ana shu orqadagi qavmni tong otganda orqasi qirqilishligini biz qazo qildik deydi Alloh taolo. Ya'ni subh kirganda ular halok bo'ladi. Fanajjaynahu ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Kampir ey qarang, kampir qavmiga mana shu fashqda fahshda yordam berardi. Lut alayhisalomni sirini ko'chaga olib chiqib turar edi. Kampir. Yigit kishini baxti to'tta bo'ladi. Keng hovlida, yaxshi markabda, yaxshi qo'shnida va solih ayolda. Alloh iymon degan banda ne'matni faqat yaxshi ko'rganiga e beradi. Eri payg'ambar bo'lib turib xotini kofir bo'lib ketyapti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bi sahar ni'matan min indika min indina kadalika najziman shakar. Tun oxir bilan najotga erishdilar. Lut alayhisalom o'zining ikkita qizi bilan qishloqdan uzoqlashgach subh ko'rindi. Shuruq boshlandi. Valaqad sabbahahum bukratan azabu mustaqir fazuqu azabi va nuzur. Qamar surasi. Azob qanday bo'ldi? Yerda yer yuzida yashab kofir bo'lib vayron bo'lgan xalqlar yer yuzida turganda balo kelgan ularga. Jibril alayhisalom qonatini bir uchini qishloqni tagiga tiqdi. butun bir qishloqni osmonga ko'tardi. Hadislarda keladi. Shunday rivoyatlar bor ekanki, ana shu qishloqda itlarini huriganini, xo'rozlarni qichqirganligini tong saharda osmon ahli farishtalar eshitishdi. Farishtalarning tasbehini qishloqdagilar eshitdi uyg'oqlari. Mana shunday holatda har birini ustiga ularning ismi yozilgan tosh yog'di. Har birini ati yozilgan tosh yog'di. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, ana shu Sodom qavmidan bo'lgan fosiqlar ba'zilari safarda bo'lgan bo'lsa, tijorat bilan birga ketgan bo'lsa, ularga aytilgan tosh ana shu turgan joyga bor urdi deyiladi. Alloh qodir. Chunki hazar qadardan saqlamaydi. Biz ehtiyotchoron ko'raveramiz, Alloh aytgani bo'laveradi baribir. Ularga balo yozilganmi? Halok bo'lish taqdir qilinganmi? Halok bo'ldi. Hammasining ustiga bittadan ism yozilgan tosh yog'di. va ustiga Jabroil alayhisalom bitta qichqirdi, qatib qolishdi. Falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha va amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda robbika va ma hiya min az-zalimin biba'id. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل mana shunday osmonda halok qilindi va yerga to'ntarib tashab qo'yildi ya'ni yerni betida qolishi mumkin bo'lmadi bularda Aytdik, Od va Samud qavmlari halok bo'ldi, lekin yerni betida, yerni betida ularda asarlari, ularda ba'zi uydan qolgan asoratlar bor, lekin Samud qavmi asoratlari qolgani yo'q. Sadum qavmini belgilari qolgani yo'q. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Biz ular ustiga yomg'ir yog'dirdik. Endi mujrim bo'lgan qavmning oqibati nima bo'ldi? Va amtarna alayhim mataran fasa'a matarul munzirin. Inna fi zalika laayatan va ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahu azizur rahim. Mana shunday fahsh qilganligi uchun Alloh taolo qanday balo yubordi va qanday holatda qoldirdi ularni. Mana shu narsada aql egalari uchun ibrat bor, lekin insonlarda ko'pi bunga ishonmaydi. Zino ko'paygan joydan baraka ketadi. Zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi. Istig'for ko'patilgan joyda yomg'irli bulut keladi. Alloh istig'for ko'patgan bandaga farzandlarni, moli dunyoni beradi. Istig'forni ko'patgan qavmda bog'irog'i yaxshi bo'ladi, daryolarda to'lib suv oqadi deb Alloh mukofotni va'da qilyapti. Va bunaqa faxsh bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana bunday balo keladi deyapti. Ana shu televizorlarda ko'rayotgan yangiliklarda qarayapmiz, shamolab ketyapti bir yerini. Suv bosapti bir yerini. Birodarlar, jinni fikr qilmaymizmi? Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalari o'z o'zlariga zulm qilib qo'yadi. hech qaysi bandaga o'zi so'rab o'zi loyiq bo'lib qolmagunicha balo kelgan emas. Mana shu gunohdan ehtiyot bo'laylik. Bu ommaviy suratda avj olib ketishligi mumkin emas bu. Lekin men afsus bo'lsinki, har xil ta'sirlar ostida mana kinoni ko'rib kulib qo'yapmiz, a? Ha, anaqa ekanda kulib qo'yapmiz. Hazar qilinmasmidi? Chaptalar aytmaysizlarmi shu narsalarni? Bu turda gap kelsa odamlar og'zini chaqib qilib iblos razil narsa deb yomon ko'rishardi. Hozir biz ko'rib kulib o'tiribmiz bu narsalarda. Sizlardan bir kishi munkarni ko'rsa dedi payg'ambarimiz. Man ro minkum fa yughayyihu bi yadihi. Munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiysin dedi. Fa in yasati qo'lidan kelmasa tili bilan tiysin. Fa in yasati agar tili bilan gapirishlikka ham qurb yetmasa eng kamida yomon ko'rsin shu narsani deyapti. Kamayadi ekanda ko'rib o'tirmayapmizmi biz? qalbimiz bilan ham shu narsani yomon ko'rmasak, uni orqasida bug'doyni donasi ham iymon bo'lmaydi, deyapti Rasululloh. Wal mu'tafikatu ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i robbika tatamara hadha nadhirun minan nuzril ula. O'lik dengiz mintaqasida Sadom shunday halok qilindi. keyingi avlodlar fahshdan, Allohning azobidan ogoh bo'lishlari uchun ularni yashagan joyi belgi qilib qoldirildi baribir. Lut hovuzi deyiladi. U yerda bir tirik jon zot yashamaydi suvda. Eng katta fahsh bo'lgan, eng katta buzg'unchilik qilgan qavm, Sadum qavmini qissasi mana shu joydan hozir yetadi. Va o'zimizga kerakli xulosalarni chiqaraylik. Atrofimizni qaraylik. Alloh taoladan istig'for aytib, kechirishini so'raylik. Chunki hammamiz farzand boqyapmiz. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun ja'alna lil muttaqina imama. Parvardigor, bizni ahli ayollarimizdan va farzandlarimizdan ko'zimizni quvonchini bergin va bizni taqvodorlarga boshliq qilgin, imom qilgin. Ko'zimizni quvonchi nimada? Mashina minganligida bo'lyaptimi? Alloh uni ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Chiroyli imorat solganligidami? Unda ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Hammaga ko'z-ko'z bo'lib yurganligidami? Uni ko'rsatadi. Yoki ko'zimizni quvonchi Allohni rozi qiladigan ishlar bilan bolalarimiz ovora bo'lib yurgandami? Qur'on o'qigani ko'rib ko'zimiz qunyaptimi? Agar bizning o'lchovimiz shu bo'lsa, bolalarimiz ana shunday insonlar bo'ladi. Biz kim bo'lsak, bolalarimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. Biz kim bo'lsak, ahli ayollarimiz, xonadonimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. O'shuning uchun xotindan itoatni, ibodatni, taqvoni talab qilayotgan paytda, bolalardan bomdod o'qi, Qur'on o'qida ularni taqlayotgan paytimizda ozgina insof qilib, o'zimizga ham uraylik pishadi. O'zimiz kimmiz u? Nimani talab qilyapmiz? Shuning uchun farzandlarimiz haqida duo qilaylik. Alloh taolo mana shunday bir ma'siyatdan, fisq fujurdan o'zi saqlagan bo'lsin. Chunki Alloh taolo bermasa biz og'zimizdagi bir piyola suvimizni yuta olmaymiz. Bolalarda tarbiyasi juda og'ir narsa. Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Inshaalloh keyingi suhbatda o'tgan safar 5-10 minut oz bo'lib qoldi, shuncha ko'payib ketdi. Ayb ko'p yurmaysizlar. Qissalarda eng go'zali bo'lgan Yusuf alayhisalom qissasini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Qur'ondagi har bitta qissa go'zal qissa. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima wahayna ilayka hadal Qur'an deydi Alloh. Mana shu Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz deydi. Mana shu oyat Yusuf alayhisalom surasida kelgan. Yusuf surasi 111 oyat. 101 oyatda Yusuf alayhisalomning qissasi tugaydi. Hamma payg'ambarlar qissalari bo'lingan, har yer har yerda kelgan. Faqat Yusuf alayhisalomning qissasi bir boshlanadi, bir tugaydi. Boshqa yerda kelmaydi. Ulamolar aytadi, Yusuf surasini qaysi bir kishi o'qir ekan, qalbida g'ami bor, dardi bor odam, albatta bu g'ami ketadi, qalbiga sakinat, xotirjamlik keladi deydi. Inshaalloh keyingi suhbatimizni Alloh nasib qilsa, Yusuf alayhisalom qissasini o'qigan bo'lamiz. Kech qolmasdan vaqtliroq kelasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.